Հայ ժողովրդական հեքիաթներ։ Մշակումը Արմեն Սարգսյանի։ Իրեք քուերքը։ Ինում աչինում մի մարտայնում ինգել մին կնեք։ Սանց իրեք աղջիկայնում ամա ենքան են քասիբինում, որ կարամ չն օրվա հացը կթենան։ Մին օրել ես կնեք վեր անգյում մռնում, ես մարտնել մին օրիշ կնեք օզում պիրում։ Ես կնեգե շատ չար այնում։ Այդ խոցը օրիշ չտամ։ Վեր պատարել հնցնումա Մարտինասմա ամարտ ախր կենալա մեր հալեպսյանմա կարամել չինքթած համակած իշխադինք։ Եկ լայես խոցոտար թողը ծմագումը։ Բալի կարեն իրանց գլողը պահեն։ Մունքալ տեսնալ չենք թահունցն մր աշկեն ռաչին սովածությունան մռնում։ Մարդը այդ վրսկանը մա կզնում աթա, ակնեք, պլացալս, եթե ինչերս ասում։ Բա ես աշկերս պեհեց իմ քրփոցս հունստան եմ թողեմ ծմակումը գյուլ գեզան ու ճանկցիմ։ Ինչու պտահելի հա թող մեր տանը պտահե։ Սանքի խոբողազննում ես կնե գետասնմավեր կարում չի մարտին համոզը վննը տեմատամ թա։ Եյդ խոցը տար թողը ծմակումը։ Եյլես դուսիմ կամ կզանա։ Խոս մարդիկ շերավ երակենում մի պեղաջ յորոնում, խոհեքի առաջնանում կենում ծմակը։ Վերհսնում է ծմակը Այդ աղջկերքը ծրավումն ջուրնոզում։ Հեռնասմա էս պեղաճը թուլում տամ։ Դու կհետան քեցիկ, շտեղ վրնգի ընդեղ մին աղբյուրաննական ջուր կախմեք։ Ջուր կխմեք, էլ հա համեն հղծավը ետ տերած կկյակ։ Ինչ վրեյա, հարե պաղաճը թուլատամ, խողեգնել հտան վազանտամ, կենամ, կենամ հոսնում աղբյուրու։ Մին լավ ջուրն խմում, այդ պեղաճն էլ օտում ետ տերնում կյաման տեսնում հորը պենջակը ծառան կախտված, ամա հարեք կարիչ։ Գյուդում ընթա հորը գյուլերը կրալն, ծառեն տակ են նստում են, հորը պենջակը տնում ըրշներեն, սոքյասում։ Վերցնել այդ պենջակը շորոնում, վխվխելով ծառեն փչակումը կոնինում։ Իտիկ շերելուսությունում են մծ կորնասմա ակվեր, վեճ հարունենք, վեճ մար։ Ելք նամակ շենի ինչ անենք։ Հազար ենք մեր խորտ մորը անապրծալ։ Եկեք ես ծմակումնել ապրենք։ Ստեղ էլ յոլակինենք։ Դե ենել ասեմ, որ էս խոցը հերը շենը կինելան եթե փիս փշմանումա, էքսի կյամա ծմակը ինչքան շորակյամ աղջկորանցը կտանում չի։ Գյուդը մաթա գեզյանն են կերալն, նստում ալացինում, կորփոշման յետ տեռնում տոմ։ Մենք ես խոխեքի մնաման ես ծմագոմը։ Սսնն քաղում, մահասուր, զկր, տզան, օտում ամամինայե կարամչն յոլակինեն։ Օրը օրեն մաշվումն հալանգյում։ Վերջը վճած ծուցանոման մած քուրնասմա մունքստի վերքինինք լոխոս սովածությունա մռնելվանք։ Պիտի մզանա մինին մորթենք օտենք։ Բահուր մորթենք, ինչ անենք։ Մաշնակուրը յետատերնն թա կուճուր քովորը բերեք մորթենք։ Կուճուր քուրը համլացայնում համալթա Ակուվերք, դե ինչ անեմ, ինձ մորթելը մորթլականըք, ամա շատ եմ ղաչանքանում, թողեք գլոխս դինիմ ձեր գյուրգյումը, կթվացեք, համել այուն ասած հեքիաթներան ըսեց է քունավ ընցնեն, ետնան մորթացեք։ Գորկը համաձայնում են մծկուրու կուճր քորո գլոխը տնումա գյուրգյումը համ քթվում համել նհդնել երկասում կուճր քորնել մին չոփայորոնում սկսում ավը կանդիլը միներ բուրդան ասում ուի ակուր հսեն մին նուխուդ կուրութա հորա կուջուր կորնասմա կոլտովե մս կուրը կզնոմա թա զհեր կոլտաս զհերմար կոլտաս խմնակ տուս օտում միկավեր ընցնոմա կուջուր կորնասմա ակուր ասեմին հյուլերնը մս կորնասմա հորա կուջուր կորնասմա կոլտովե մաշնա կուրը իրայա պրծնում թա վերմինել մենակոտեսե մուրտլական կուջուր կուրը հա վղը քանդում Ես դոնամո ուրխացած ցկալտամա ասма ակուր մի խլալոբիմ կտալ Տղանք մարդը մին փադեն յորոնում, փոսը քանդում, տեսնում լոբավ, նոխոդավ, հլուրնավ լծած, լող դուսնտամ, մծքուրնասմա աստուց, յանի ինչ կնի մին ղզղան վերքցիս, էստեսը տենի ածենք մաչը իփինք։ Այդ վախտը մեն ղուշ այնում տղեկալ կենալիս։ Այս աղջիկան ասածը վրսկանում է, թրջում է, կենամ, տեսնում մին պարավ, աղազղները լավացած, քրերեն շարած։ Մինը կուտուցավ ու յորանում, պիրում այդ աղջկորանցը կալխեն վրկցում։ Աղջկերքը ուրխանումն մաշնակ կորնել ասում է. Աստված, ինչ կնի մին փող վրկցիս, կրական։ Այդ ղուշը էլ հասկանում է, կենում տեսնում մի մարդ գրագրած մին փողայորոնում պիրուն վրկցում, քուվերքը գրականանում, այդ լոբին լող իփում, մին քանի օր յոլակյունում։ Վեր բրծնում է հղեին ընգյուն թա, տեսնանք կարեն մին տեղավ դուսկանը ծմական։ Շատ ընկինամ, խրեկ ընկինամ, հսնում են մի ըխբիրու գրախ։ Մինքան օր է տեղ ընկնում, ելհա փիսոցանաման, որոշումն ելա հա կուճուր քորը մորթեն։ Կուճուր քորնել ելհա գլոխը դնում է մած քորը գյուրգյումը, ինքը մին չոփայորոնում սկսում է լացինելավ տապը քանդելի։ Պատարվեր քանդում ասմա, «Ոայ ակուր հասե մին չամիչ»։ Մած քորն ասմա հորա, կուճուր քորը ասմա կոլտովե։ Միկայելա քանդում թա ակուր հասե մին չամիչել, ամհա ելա հա կոլտովե։ Քվերքնել են սկսում քանդելի, մին հյուրթապեցվում, այդ հյուրթավո ես եմ ընտեսնում հինչ, տապը ընտակ է մի մծ գումա, մինքանիցի մաչին, ըրշներ էլ էլ չայմ իչացած, դե էլ վաղ չմ կտնում, բիրում են էրկան խոտերավը մին կենդիր կյործում, կուչուր կվորու հյուրթունով էր կաղտամ, ես էլ գյուրգը չայմ իչավլոսնումա, նորից սինանցիկ ենտամ դուսոնում, Իտի ամոնոր չամիչն դուսոնում, ոտում, գլխնեմ պահում, դու մեր ասել է թակավերն ծիան ուսնանում։ Թակավերն էլ տեսնում ավ Ձերքը օրոցոր մաշումն ձիարած են ցենատամ թա ձիոնցու չամուչի գյուղանող կա Յա գյուղեմ փռնե յա էլ գյուղը դուս քս կախամ տալակա Խղճ սիապանը յուրթումնը հավատոտում ճակճակակյամ ամա հինչոքուտ ճալը կտրած կինամա ձիանոցու մին քունջումը նստում սկսում վիրվիր դանելը մինելա տեսնում ըհը մին աղջիկ հյուրթավը շացավ չամիչի թայդի թայդի ածից Գյուրգը էլ հատուս եկավ։ Երակենեմ հյուրթավոպիցրանում, էտիրը քվորցը փռնում, տանում պալատը թա, թակավերնա պրածկենա, պասել չուս, գյուղին փռնալում։ Հսես տահանքը։ Թակավերեն թութունու թութ միշայնում։ Օզմա յուրիքանուս գլոխնել կտրել տա մինել մննան գյունվեր մինքանի տարի առաջ յուրան աղջիկնելա ծմակումը կորալ ասմա այ խոխեք մին նաղլերեք տեսնամ դուք հուվեք ինչ իլլետ միլլետեք դուք քանի կլխանայեք ինչ Գյուլուս սրտ կերածը կվեր օրոց իրակա նիկ մտալ իմ ծիանուցս գողոթունարալ։ Մծ քուրը թակավերեն առաջին չոկումա, իրանց գլխավը եկած լող պատմում, համելղա չանք պղատանքանն որ իրանց կախչի տա։ Հալամ թա ամելակամ թողետեղ խցուփոր կործանեն։ Թակավերը տեսնում է որ տանք ինչ գող, եթե փոխ եկնելի, մեղ կնակյամ ասма ինչ կարեքանեք։ Մծ քուրն ասма Ես լավ խորակ կիփիմ, թամյուս, թամյուս տները կհովակեմ։ Մաշնակորնել ասում է, ես էլ լավ կարպ եմ, գաբակը կյորցեմ։ Վեր հերթը ասում է կուճուր խոր ասում է, թակավերն ապրած կնա, ես էլ վեր օրիշ պենկար եմ ուչանեմ։ Լա լավ վսկքակյուլ տղկ կպիրին։ Ըտրանց ասասնեն թակավերը հավանակենում, ամա ամենաշատը կուճուր խորը պատասխանն ատուրկյամ։ Որոշումը մծնա մաշնա քորցու կորցիտինի այդ կուչուրին էլ օզի յուրան տղին հետե։ Դե էլանումա։ Օխտո ռոխտո քիշեր հրսան եկերանում, այդ աղջիկանը թակավերեն տղան հետ փսակում, վերմինքանի ամեզանցակենում։ Թակավերեն տղան կնգանը թողումա հորը պլատումը ինքը երկան վխտավ կինամ հրուտեղ իրանց մած հարստություն անում լի տրոթունան է վերջի իրանց ակենում ինն ամես թակավերն հարտնը ճողտակ վսկրկակյուլ տղայապիրում ամա դե եթե մեն շտեղայա բախտը նահաղ չնասալ է թա եթե մե օզից գյուղոթունան է լուսնենգյան թխպինտական դյուս եկավ թա շտղան ասկանում խորտմարը վեր այդ աղջիկի թակավերեն հարտննա, ինքն էլ պիտի էս քանի օրը զադվե, կինոմա տատմորո օշտո ռշվատ տամ, վեր խոխան ինիրանը յետը խեղտի մի շան թոլա պիտի տղը։ Այդ անզգամ տատմարնել, այդ ծողտ խոխեն տղը երկու շան թոլայա դնում, ամա սրտը երջի ոնում վեր խոխոցը խեղտի։ Շերը թակոն տանը մակցում, քաղաքեն կողքեն, ճղացեն դոնգուզլուղը Էքսի թագավորեն խաբարընտամ թա պասել չես հարտնս քշերես զադվալա երկուշան թոլա սաղնալ թագավորը կտաղումա Արունը տամակալխեն ոսմա հրամանտա վեր հարտնանը գլոխը կտրեն մինել մտքը փոխումա որոշումա խաբարը ղարգը տղեն տեսնատղան ինչ ասում։ Պիտի ելանումա, նամակակիրում տղեն թա ստի ստի կնեգետ ճոխտակ շան թուլայա պերալ, գիրի տեսնամ ինչ անենք։ Տղան մին երկու ամսանը ետը նամակը ստանումա, Դիլ խորենգյում ամա կնկանը շատ այնիմ սիրիլիս։ Պատասխանը գիրում աթա էլ թա շան թոլեքեն, թա ինչեմ իմ խոխիքսն։ Հունսու հարգավերա ընդի պղծեք, կնկանս կեպնել նիչկյակ։ Այդ նամակը գիրում ատամ խաբարը պիրողին ետ ղարգում։ Այդ մարդն էլ յորանում կինում, համա ունցա պտաում մին օր վեր մտնումա ղոնաղանգյում թակավերեն հարտնանը հորու տանը։ Խորտ մարը հրցփորձ անում գյուդում վերտահուվա պիրում ամին հապ իփում արաղնել տնում ռաչին ըտրանը յուրա մարտին հիրքիցնում ինքը նամակը պերում կարդում վերտեսնումա ինչա կիրած ոզումա թա խլքը խառնվե շատ ազինքը օդում մինել փենդիկ թանամա Այդ թողտը ժողորտոմա մենոր շտխտում գիրում, այդ երկու շան թոլան մուրթեցեք, կանգանսել շեմբեշեն տակլոր շորը ծծեք, թող է հիշքամ մարդ կամր երգիրումը, ըտրա իրեսը տքեն, այդ թողտը գիրումա տնում գունաղ են ջուբումը, ես էլ պիրումա բեյ խաբար, տանումա տան թակավերին։ Թակավերն էլ վեր արդեն նամակը կարդումա, դաստի հրամանատամ, այդ թոլոցը մուրթոտումն, հարտնաննել տոկլորցունում, Երգերավը մին սկսում շորացել է ժողովուրդն էլ մին-մին մտանումն իրենց են թխոտում։ Մենք ստանց թողենք թե խաբարը տանք այն երկու վսկակյակյուլ տղենանա։ Տեսնանք ինչ դերեն։ Տատմարը վեր տահանց կցումա դոնգուզլուղը ճղած ընջուրու կատարվում է։ Ճղած բանակինամա տեսնում ինչ երկու պերուր խոխը ըտեղ։ Այս մարդը շատ ահորխանում, բերում է այդ երկու խխին պահում մծացնում։ Ուրերեն մինոր թակավերեն հարտնանս տեղեկել են բերում, լող կյամն իրեսն թքում ամա ինչքան անմն էս երկու խոխան մտանում չն, ասում են, «Էդ կնեգիմս հինջարալ, ինչպիսո թունարալ վեր իրեսն թքենք»։ Ատան շատն թակում, շատն ստիպում, այդ տղերքը թքում չն։ Ջրերնն կտրած ճոխտ աղբորնել Չղացպանել գպոտոմն տանոն թակավերն առաջին վերքցում թա թակավերն ապրած կնա հսե էս խոխեքը քու հրամանդ կադարում չն թակավերն ասումա ա խոխեք էդ դուք քանի կլխանեիք վերիմ ասածս անում չեք դղերքա ասման վերմս կախել տաս մունք էդ բենը անելու չենք մունք սկի մարել չոնենք պաբելի էս կնեգել հա մր մարա իրեսեն հուստքենք թակավերը միհենգել ճղսպանն յախանահոնում թա աստեսնա մեզ խողեքի հուվն թա քունոտն խհրամանս կադարում չն ճղասպանը տեսնում ավեր բենը բյուրտը ասմա թակավերն ապրած կենա այդ խոխոցուտ եսն պահալ մծծրալ ամա իմ խողեքիս չն Ես տան ճղացն դոնգուզլուղումն մկտալ։ Էտե լելալա հասե էս ինչ վախտը։ Էդ դարմդ պլատ ընտրները պենումա թակավերն տղան նիամոնում հարա հրոցուկցում թա հորայեմ կնեգես հորնիմ խոխեքես հեռնասմա ինչ կնեք, ինչ խոխեք, պատուչուս կիրալ վեր, շանը թուլոքի մուրթոտ ենք, կնգանը տլ շեմբյանշին շորած ենք, որ լող իրես են թքեն, ստեղ ամեն ինչ չիրին երես նատուսկյամ տատմարն ու խորտմարը իրանց իրացը վզավն ունում, սանցել մեն պլճորո կմակա կապոման քաշքաշանում, ստկծոնում։ Թակավերն էլ իրան կարումչիների, սրտը ճակոմա մեռնումա։ Ժողովուրդն էլ այդքան լող գյդումն, բերումն թակավերն տղեն տնում թակավեր, կնկանը թակուհի, ըտանք իրանց վսկը քյակյուլ տողորցը այդ ճղասպանեն այդ աղջկանո հորը քորցունը հետ լավ ուրախ ապրումն Ստիել չարը վերանոմա, բարին հախտոմա։ Ուրանքս են ուրած նպատակեն դե ա ժողովուրդ դուքել հսնիկ ծեր մուրազին։